Iru erri antolatzen dute, amikusek Koak, eta Garazi Baigorrikoak, dola bi urte, reiten zinaukun, Xantal Ergi, Euskara Teknikalari batekin etzela apentziaike aski, basena afarroan, bi, biurte urte berantago, zertan ziste? Be, bi urte berantago egia erran eh, beti gauza bera da. Uh, eh, artian segertatu den uh, eh, haute aldatu dira, uh, azken, be, mila hamala uean. Beaz hor, eh, be, oartu gira zinez eh, gaitzeko lana zela, beaz e, eskuara serbitzu horren ezagutarazteko. E, beraz hor, oartu gira lana zela, ibiltzeko herri etxe, herriko etxe guzietan. Hara, beaz egia da gauzak ez direla sobera aldatu, e, bon, entzatzen gira ala ere aitzinatzia, baina egia da ez dela egetx pertsona batekin eremu handi hortan. Zuhaurek egan duzu, eh? Baxen afaguari doakionez, dola bi justu zinezten, eh? Denboraren aldetik, erriko bozak berriki iragan baitziren, erriko etxien eh, itzuliaren egiteko, Euskara Teknikalariaren lanaren aurkezteko, goita sei hau eh, berri isartu ziren, eh? Dola bi urte. Bez, bon, uh, lan hori ala ere, egin ala izan duzu, eh? bi osoki? Eh, be, Juz zuztua, eh, 2000 hama bostean, behaz eh, ibirigira hiru egi elkargoetan, eh, gomitatu ditugu hausapez guziak eta mm, eskuara, eskuara serbitxu horren eh, aurkezteko uh, izan da uh, txiek uh, ibili dira uh, parte hartu dute, ongi parte hartu dute, ondo horioak izan dira. Uh, eh, or, eram, eramaiten diren uh, uh, um, egia zomitzok uh, ezagutzen zutenak ebe sartu dira uh, bilkura horiek uh, uh, esker. Amikuse, ergi zure aldetik, zer da, karusaren azken egota beti, eskoraren aldetik? ez da olakorik egan behar, eh, ari gira ere eh, indartzen, eskuara bizi da, eh, sekulan baino gehiago, elkarteak badira, eh, haute txien artean ere bon, eh, eskuara sartzen ari da, eh, dut uste azken eh, <laughs> errota dela, baina eh, bai egia da lan, lana badela, baina behar da optimista egon autetxi berriak ere bat ziren, amikuzen, eh, sartu berriak dola bi urte, ala ere, kambiamen bat senitu duzu, uh, eh, obekuntza bat? Euskararen dako beti, eh? Obekuntza tipia, ala ere, eranen dut, uh, eh, obekuntza tipia bai. Uh, aldatu badira ere, Ez dut uste aski den, eh, eskoara gehiago erabiltzeko toki publikoetan, uh, ere berda uh, eh, langileen uh, aldetik berda indar bat egin hor bai formatzeko eta bai ere erretretat joaiten direnen uh, behiz ordezkatzeko eta hortan berdugu zaindu du, eskoara emaiten duten er berbada uh, leku leku bat gehiago eman. Mm. Urte ondajean edo, elduden urte astapenean eh, egi elkargo bakar bat sortuko da ipar euskal egiaren zat. Makin baso, hor eh, euskalraren teknikarien eh, artean, ari zizte gogoetatzen, ze itxura izanen duen euskararen politikak egitura behi hortan, nola izinatzen dira lanak? Uh, <laughs> me uh, da sustut, uh, autetxen artean, Eh, dira tailerrak egiten, eta guk teknikariek eh, <clears throat> inala laguntzen dugu sekula galde egiten bari Horrek ez duken zen, biztanena guri ahtian ere be, ala, pentsaketak egiten ditugula, trukatzen, eh, baitekigu, e, simpliki, urtar hilaren batetik goiti, eh, izan eskola teknikariak, ele, elkargoetan ari diren eskola teknikariak, automatikoki iganen direra, beraz, eh, erri elkargoaren, <clears throat> elkargoaren, edo zerbitzuan, edo hasteko nauzi berriz kambiatuko dugula. Gero haute txek deliberatuko dute ea eskumen hori Eh, berri zerrietarat uh, eh, itzultzen duten edo atxitzen duten. Espero dugu uh, guk uh, elkargo mailan eginen dela eraginko jagoa delakoan uh, eskoren aldeko politika bat erabaiteko. Bon, gero hori ikusiko. Autetxeari preseski emanen dako guitza beraz, iruten oita amak erri basen afarroan, iru erri elkargo, distentziak badira, zeltasunak gehitzen dira. elep edo iri elkargo bakagaren sortziarekin, Santalergi, uh, Euskararen gaia aintzina eramanen du, elepak? Be, bai, eh, ez da dudarik hortan, eh, egia da hor uh, azparnen iragandiren tailegetan, bo, uh, argiki uh, agertu da, uh, kompetentzie uh, fakultatiboetan sartzen balimada kultura eta politika, uh, hor uh, ahu batez denek... Uh, uh, eh, errandugula behaz uh, eh, izkuntza politika eh, zinez uh, segitu beharko zela eta kompetentzietan edo eskumenetan sajazi beharko zela. Uh, eta hor, egia da uh, denak elkartuz, uh, iduritzen zaut, indar gehiago ukanen dugula, egitura behi hortan. eta egiazko izkuntza politika bat uh, eramaiten hal dugula. Matin, uh, eh, basioz, egitzen dugu uh, zurekin, eskuarren urtaro bat egiten dela beraz basen anfarroan. Eskuarren urtaro bat uh, zendako eta zel bururekin? Uh, beraz, be, aldia da, eh, laugarren edizioa, eta be, uste dut, be, sedeak berdintxoak direla. Eh. bata da Euskara baliatzeko parada eskaintzia. Eh, berdin beste egunetan maino uh, eh, gehiago. Uh, gero da ere uh, hoja txikimendu edo, edo bat erakustea Euskarari, Uh, ala, erakustia ere uh, urtean bahna elkarteek eta inbat eragileek eta, eta elkargoek ere iten dutenen eh, lanaren behi emaitia erraitea Euskaraz ere iten dituztela gauzak eta piskatu oroak ere da uh, alako dinamika baten uh, abiaztia edo, edo berrizpiztia uh, bi urtetaik eta, eta piskat jendearen miltzia. Ala, usu uh, Euskaren da ere uh, eh, abia puntu poli bat uh, eh, gutzatzeko eta eta geu beste beste la, lantsail batzuen hala eh, indartzeko. Mati Maso, zure inguruan, hiru aste buru eta bi aste horien antolatzeko, bada gidaritza batzordea, haute osatua. Um, sortzi ziste beti hortan, santalergi? Bai sortze gira, behaz, eh, lau garazi bai eh, bi e, eh, joldiozti barretik eta beste bi behaz amikuzetik. Eta eep beti e, ordezkari bat, beti parte hartzen duena, gidaritza batzorde hortan. Hor, antolatzeko, beraz, e, horita bostek italdi badira, nolakoak dira eta norekin partaidetzak? Bo, biztan dena hor ez ditut uh, zerrendatuko eh, guziak, eh? Setasun guziak baitira garazi bai hori uh, web Baina, puskat ahano ikuspegi baten edo emaiteko, badira, behusaian bezala, uh, aurrendako aurrendako ekitaldiak, uh, pista joko, jokako jo ikusgahiak, uh, eh, marko tailerak eta eta hola. Badira ere gehiago filmak, eta hasten da ostiraletik uh, goiti, hor gaur irik ikuditu filmaikin eta bada Gernika Batailoia ere garazin, badira mintzaldiak, eh, bada bertsua, ba, badira ikusgahiak ere, eh, mantzagun etxea eta etxekoak edo komiki kontzertua eh, oitabiana. ala, bada gauza frango eta egian, egigusietan, egianitzetan, barri ama boste eta ikusten da mapana, mapan, ala aski, eh, lujaldia, aski untxa, estalia dela. Eh, nik geituko, barkatu, geituko nezake, ala ere, eh, aurten uh, kasik ogoi erriko etxeak parte hartzen dutela aktiboki eskuararen urtaro hortan. Hori baitzen hala ere gure, uh, gure uh, ere. animazioak antolatuz eta dirustatuz. Hori uh, zinez uh, uh, gauza behia da, ortako egia da, um, programa biziki aberatsa usaian ere balima zen, hor ono aberatsago izanen da hildo e, nagusia biztanda euskara hizkuntza dela. Horren inguruan, ze entzatzen ziste ahlo goziak hori ustartzia, e, sozial ingurumena, e, bideoak, aktualitatea, Mati e, bai, biztana, eh, e, hor eh, uh, ideia da Euskara uh, indartzia sail guzietan edo ez delaik ebe sarra eta eta beraz uh, biztan dena barin bada uh, ina alasailetan eh, hainbat uh, eta hor helburua hori azpimagatzekoa da helburua da zinez Euskararen erabilpena beraz dena egiten dugu helburu nagusi horren uh, uh, ardiesteko uh, baita behala be, dena izanen dela Euskaraz bon artetan izanen dela ere itzulpen zerbitzuak bermatuak bana, hor hala, eh, ala, e, nola spait, uh, eh, eh, bamia bizki interesgahia da, ene gustuko, baina egiten da, eskoraren erabiltzeko, egen nahi baita, programa nola spait estakuru edo, edo gehiago bide bat dela Euskara baliatzeko, eta zentzu hortan dugu antolatzen. Horri lotua, nunbait bada ere ekitaldi bat, lehen hitza Euskaraz emaiteko, ez... Um... O, uri nun izanen da susen? Eh, Hori, uh, importanta baita, lehen hitza euskaraz eh, egitea eta eh, solasaldi bat engaiatzea horren arabera. Ba, horiek dira, piskat, telp uh, tailerak, Hor, azpimaratzekoa da, eh, gema sanginez beraz gurekin ukanen dugula, bera da ja eta uh, beraz katalanez, nolazpait mintzo eh, eta bizi dena han, bana euskaraz dakiena ere, Euskaldu uh, bilbon eta inguruan eta euskal ardura heldu da, eta piskat bere... Um, abia puntua izan zen, be, uh, katalanaren aldeko Eh, manifestalditik uh, eh, di baten onduan, ondotik, eh, genai ostatu batean bildu ziren, eta eh, zen nola gazte batzuek uh, ahas uh, katalantzaleak manifestaldian zirenak, be hasi zirela, be ostatuan, be espainolez manatzen. Eta beraz, pentsatu zuen, agian ez da bakarrik aldekotasuna, ba, badira hainbat uh, alojo jo gero jazki egiazki eh, eh, mintzatzeko, eta inditu uh, eh, alako uh, antzerki batzuen bidez, gogoeta batzuen bidez, uh, bako txak, be, nola iten alduen, be, lehen itza nahi duen hizkuntzan gure kasuan eman zagun Euskaraz, eta nola iraun. Eta beraz hori izanen da, ostira latxean, oita batian, uh, donazarriko lutsi bordan. Ontsa, eta itzordu potoloa edo aipatzeko edo azken itzordua. Ba igorren izanen da, egun nagusi hori, eta elepa aipatzen bai ginen, ustean hor ere ez bat izanen da, nola sustatu eta bultzatu eskuararen eh, erabilpena, ipar euskaregiko eleparen bidez, eskat aipatzen aldaukuzu ez tabaida hori? Beaz, uh, ez da bai da hori behar egia da, bon, uh, azken eguna behaz iraganen dela bai ne? uh, lehen aldia dona izan zelarik eta gero garazi lartzabale bale eta hori bukatzen dugu bai uh, eh, itz, um, mintzaldi hori nahi ukan dugu, hor, eh, autatu dugu gaia hori behaz helepare, eh, helepan uh, um, nola akulatu eskoraren erabilpena eta transmisioa behaz uh, egitura behi hortan. Eta deia, hor, espada agertzen ere liburuskan, aipatzen alditugu behaz zoindiren diren uh, zoin diren gomitak. Uh, lehen parte batean uh, Jean-Claude Iriart behaz eskual kultur aldeko sindikateko lehen dakari bezala, eta kultura eta hizkuntza politika eta hilegetan erreferante izan dena behaz eleparen prestatzeko. Alian de Zokajotz, Sibiruko herri elkargoko batzorde burua, eta Jean-Michel eh, Ualda, behaz, azparneko lojaldeko herri elkargoaren eh, batzorde burua. Eh, horiek eh, behaz pixka bat eh, aipatuko daukute orain arte zer egiten duten beren ere moan, zer untsa martxatu den eta zer hobetzen alden behaz uh, herri elkargo berri hortan. Eta ze perspektiba ikusten duten eta ze ahalbide berri ez hartzen alden behaz egitura berri hortan. bigarren parte batean uh, gomitatiak izan dira behaz uh, patxi, bastarrika, behaz Eusko jaurlaritza, uh, jaurlaritzaren hizkuntza politikaren sailburu ordea, Mathieu Berger behaz EPko lehendakaria lehen dakaria, eta Michel Arrigi, Mikel Arrigi Perez, barkatu, Euska, Euskara Bidea, Euskararen uh, Nafar Institutuaren zuzendari kudeatzailea. Beaz hurier, pixka bat, uh, eh, afen, sustut bi ego, e, uh, eh, Patsi Mikel Arregi perrezek, be, pixka bat, eh, beren uh, egoaldeko esperientziari esker ahulkoak uh, emaiten ahalko dauzkigu, te, dauzkigute behaz um, iparaldeko autetxiak ikusteko wala, zer egiten alden, eta zer lotura egiten alden uh, bi... Eh, bi, eh, eh, mugetatik bi, aldetarik. eta gio behaz Mathieu Bergeri behaz hak er, aipatuko dauku behar bada berak nola ikusten duen eperen geroa, hor, egitura berri horrekin. Hara, eta, azken parte batean, behaz, galde, pixka bat, elkarte mundua, galdezkatua izanen da, eta hor, bi gomita bat ditugu, behaz, argitzu uh, eta katixadolaje, uh, eh, behaz argitzu kontseilua indako, eta katixadolaje behaz adur elkartearen eh, izenean. Eta horiek, pixka bat, uh, be, dugu, zer, ikusten duten, mm, ze, igurikatzen duten behaz egitura berri hortaz, Uh, Seizeten alden behaz elkartean ekarpera behaz instituzio behi hortan. Ara, eta uste dut hor, mintzaldia aski aberatsa izaiten, alk, izaiten dela. Eta memento azkarra bat. Bai, iruriko gati eta kanaldu derekin antolatzen dut zuen beraz mintzaldi ez da bai da. Eskertzen zaituztegu, Chantal Ergi eta Matin Baso, garazi baigurri puntuko eh, dena den argitasun guziak, ez bali maitu etxen egizibitiak, eta entzulek mintzuniz biztan da, eta be pasa egunon, eta urtaruan. Bai, mil eta ongi etorri uh,